այսօր Հայաստանի հետախուզական զորքերի օրն է։ ԼՂ-ի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը քննարկել են երկու պետությունների տնտեսական համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների կառավարությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Արցախի պետական համալսարանում հյուրընկալվել են օվկիանոսագետ Արտեմ Սարգսյանն ու ամերիկան American Technology and Science Dynamics ընկերության հիմնադիր Վահան Շաքարյանը։ 2016 թվականի 9 ամսում Հադրութի շրջանում պետական ծախսերի մասը կատարվել է 88.8%-ով։ Գործանումից փրկվել է դարերի պատմություն ունեցող եւս մեկ եկեղեցի։ եկ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 Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևել են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլու ծառայությունը։ Նոյեմբերի 5-ը Հայաստանի հետախուզական զորքերի օրն է։ Հայաստանի զինված ուժերի հետախոզական ստորաբաժանման կազմավորումը սկսվել է 1991 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանի անկախությունից հետո։ 1992 թվականի նոյեմբերի 5-ին կազմավորումն ավարտվել է, եւ հետագայում այդ ամսաթիվը դարձել է Հայաստանի հետախոզական զորքերի օրը։ Հայաստանի ղեկավարությունը, բարձրագույն հրամանատարությունը եւ իրենք հետախույզները բարձր են գնահատում հետախուզական զորքերի պատրաստվածության մակարդակը, որը մշտապես կատարելագործվում է։ Այս զորքերը տարբերվում են մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, բարդ պայմաններում արագ որոշում կայացնելու ունակությամբ։ Հետախուզական զորքերի օրնավանդաբար անցկացվում է ապարքեվատրման արարողություն, այսօր շնորավորում եւ պատվում են երկրի բոլոր հետախույզներին, ինչպես նաեւ հետախուզական զորքերի բոլոր վետերաններին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 4-ին ընդունել է երկօրյա աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Քննարկվել է հայկական երկու պետությունների տնտեսական համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահ Սահակյանը մեկ անգամ ևս շնորհավորել է Կարեն Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթել հաջողություններ եւ հույս հայտնել, որ նրա վարչապետության օրոք կշարունակի հետևողականորեն զարգանալ ու ընդլայնվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձր մակարդակի վրա գտնվող տնտեսական համագործակցությունը։ Բակո Սահակյանը Կարեն Կարապետյանին է հանձնել Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշան, որով նա ապարգևատրվել էր սույն թվականի օգոստոսի 30-ին սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն խնդիրների իրականացման գործում Արցախին ցուցաբերած աջակցության համար եւ ի նշանավորումն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինգ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 5-ին շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի Հայաստան 25 աշխարհը եւ կանայք թեմայով համաժողովի մասնակիցներին։ Ուղերձում ասված է. Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհավորում այս կարևոր միջոցառման մեկնարկի կապակցությամբ։ Մեր ժողովրդի ողջ պատմության ընթացքում հայկինը միշտ եղել է հարազատ օջախի եւ ընտանիքի խորհրդանիշը, ազգային ավանդույթների պահպանման, մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության կարևորագույն գրավականը։ Անհնարին է պատկերացնել ժողովրդի հարատևումը, մեր հաղթանակները, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատքն ու լավատեսությունն առանց այս արժեքների։ Այսօր էլ հայ կանայք ակտիվորեն ներգրաված են հասարակական քաղաքական կյանքում, շոշափելի դերակատարություն ունեն պետական աշինության, հայրենիքի պաշտպանության, կրթության, դաստիարակության եւ պետության կեսագործունեության բոլոր ոլորտներում։ Դա մեծ ձեռքբերում է, որը նաև պետության բնականոն զարգացման, քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմելու անհրաժեշտ պայման է։ Քաղաքական եւ հասարակական ակտիվությամբ հատկապես աչքի է ընկնում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կանանց խորհուրդը, եւ այս միջոցառման անցկացումը դրա վառ ապացույցն է։ Համաժողովի ժամանակ քննարկվելիք թեմաները կարևոր են ու հրատապ, եւ ողջունելի է, որ ձեր աշխատանքներին մասնակցում են նաեւ Արցախի քաղաքական եւ հասարակական դաշտը ներկայացնող կանայք։ Մաղթում եմ բոլորիդ արդյունավետ աշխատանք, հաջողություններ կյանքում եւ ձեր գործունեության մեջ, ասված է լեգենդարի շնորհավորական ուղերձում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Երկու կառավարությունների անդամները վարչապետների գլխավորությամբ սկզբում այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարել այնտեղ։ Այնուհետև կառավարությունների ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն քննարկելու գործադիր մարմինների միջև համագործակցության հիմնական ուղղություններն ու խնդիրները։ Արայիկ Հարությունյանն Արցախի իշխանությունների անունից շնորհավորել է Կարեն Կարապետյանին ԼՂՀ նախագահի կողմից մեսրոպ մաշտոց շքանշանին արժանանալու արդիվ։ Շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների եւ ջերմ ընդունելության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշել է, որ իրեն պարտավորված է զգում եւ գործնական է տրամադրված երկու կառավարությունների միջև համագործակցությունը ելավելի խորացնելու եւ փորձի փոխանակումն ընդլայնելու գործում։ Խորհրդակցության ընթացքում կողմերն առաջ են քաշել կոնկրետ առաջարկներ եւ ձեռք բերել փոխադարձ պայմանավորվածություններ դրանց կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանին, ով Ստեփանակերտ է ժամանել երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև քաղաքական խորհրդակցություն անցկացնելու նպատակով։ Կողմերը քննարկել են արտաքին քաղաքական բնակավարում երկու նախարարությունների միջև արկա համագործակցության հետագա զարգացմանը եւ ընդլայնման առնչվող խնդիրներ։ Մտկեր փոխանակել ԼՂՀ եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգի մի շարք հարցերի շուրջ։ Այս համատեքստում կարևորվել է գերատեսչությունների միջև խորհրդակցությունների բարբերաբար անցկացումը։ Հանդիպանը մասնակցել է նաև ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ֆելիքս Խաչատրյանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցի կոնֆերանսների դահլիճում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Կոմկուսի կենտկոմի բյուրոյի ընդլայնված նիստը՝ նվիրված Կոմկուսի վերականգնման 20-ամյակին։ Նիստը բացեց եւ ընդարձակ ելույթով հանդես եկավ կուսակցության ղեկավար Հրանտ Մելքումյանը։ Նա տոնի առիթով նախ շնորհավորեց ներկաներին, այնուհետև ներկայացրեց կուսակցության դերակայման նախադրյալներն ու պայմանները, թույլ տրված հիմնական թերությունները, ասաց, որ հետագա տարիների ընթացքում կոմկուսն ունեցավ հաջողություններ ու ձախողումներ, կոչարեց համախմբել մեկ միասնապական նպատակի շուրջ, այն է ամեն ինչ անել կոմկուսի վաղեմի հեղինակությունը վերականգնելու համար։ Հիշարժան տարեդարձի առիթով եղան նաև պարգևատրումներ։ Կուսակցության մի խումբ ակտիվիստներ պարգևատրվեցին ԼՂՀ վարչապետի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Կոմկուսի կենտկոմի Ստեփան Շահումյան հուշամեդալներով։ Պարգևատրվածների անունից շնորհակալական խոսք ասաց Եմիշյանի սկզբնական կուսկազմակերպության քարտուղար Վաստակաշատ Մանկավարժ ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալի արժանացած Լևոն Գրիգորի Արաքելյանը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Լեռնային Ղարաբաղի կոմկուսի մամլո ծառայությունը։ Նոյեմբերի 4-ին Արցախցի օվկիանոսագետ ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Արտեմ Սարգսյանն այցելել է Արցախի պետական համալսարան եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ու բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողների արչեվ հանդես եկել օվկիանոսագիտության մասին դասախոսությամբ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայր բուհի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանը, ով հակիրժ ներկայացրել է օվկիանոսագետի կյանքը եւ գործունեությունը։ Հանդիպմանն Արտեմ Սարգսյանը տեղեկացրել է, թե ինչպես է իր աշխատասիրության շնորհիվ դարձել օվկիանոսագետ եւ հորդորել ուսանողներին, որ իրենց մասնագիտության մեջ լինեն ավելի քաջագիտակ։ Նույն օրն Արցախի պետական համալսարանում հյուրընկալվել էր աշխարհում մեծ ճանաչում ստացած ամերիկյան Technology and Science Dynamics ընկերության հիմնադիր Վահան Շաքարյանը։ Ընկերությունը դեռևս 2013 թվականից մշտական ներկայացություն ունի Հայաստանում, իսկ ամիսներ առաջ նաև Արցախում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը ինչ է պետք այսօրվա երիտասարդին հաջողակ բիզնեսմեն դառնալու համար։ Դպրոց, բուհ, հետո ինչ որ մի աշխատանք բանաձևն այլևս արդիական չէ։ Իրականում այնինչ պետք է հաջողակ գործարար դառնալու համար ոչ մի համալսարանում չեն սովորեցնում։ Համոզված է Վահան Շաքարյանը։ Լինելով հաջողակ գործարար նա վստահ է, որ բիզնեսում հաջողությունն ավելի շատ կախված է մարդկանց հետ աշխատելու կարողությունից եւ միայն massամբ մասնագիտական գիտելիքներից։ Հանդիպման մասնակիցների հետ Ամերիկահայ գործարարը պատմեց սեփական փորձի մասին եւ մի շարք խորհուրդներ տվեց, որոնք նրա հավաստմամբ դուրս են բոլոր բիզնես գրքերի ու համալսարանական ուսումնական ծրագրերի շրջանակներից։ Ինչ է բիզնես, ինչպես կարելի է դառնալ բիզնեսմեն, ինչն է անհրաժեշտ, որն է կարևորը բիզնեսին, ինչպես կարելի է ստանալ այն, ինչ որ դու ուզում ես ստանալ։ Այսպիսի մի թեմա է, որը ավելի ճիշտ շար է տարբեր դասախոսությունների, սա նաև այն ինչ որ չեն սովորացնում ոչ մի համալսարանում, ոչ միայն Հայաստանում կամ Արցախում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում չկա այդպիսի դասընթացներ, որտեղ սովորեցնում են թե ինչպես մտածես, ինչպես քեզ պահես, ինչ վարկագից ունենաս, ինչին ուշադրություն դարձնես, ինչի կարողանաս հաջող կայացության հասնել։ Technology and Science Dynamics կազմակերպությունն արդեն 3 ամիս է ինչ մշտական ներկայացուցիչ ունի Արցախում։ Ներկայացուցիչն աջակցելու է մեր հանրապետությունում ընկերության ծրագրերի իրականացմանը, որոնք Վահան Շաքարյանի խոսքով երկու ուղղվածության են առաջինը դա IT ոլորտի համար կադրերի պատրաստումն է եւ երկրորդ գլխավոր հարցը Արցախում նոր ստարտափներ ստեղծելը։ Մենք այստեղ ուզում ենք հրաստեղծել արդեն գոյություն ունեցող 3 տարի մեր Մերգելան ակումբը, որը էությամբ կոչված է իր շուրջը հավաքելու երիտասարդ մասնագետների, ուսանողների, գիտնականների, նրանց ովքեր ունեն գաղափարներ, լսել նրանց գաղափարները, տալ նրանց ուղղություն, օգնել կազմելու իրենց բիզնես պլանը, ստրատեգիան բիզնեսի, ֆինանսավորել մեր կողմից, ոչ պետության կողմից, եւ օգնել նրանց ստեղծելու փոքր շրջանառկություններ այստեղ Արցախում։ Նախաձեռնող ու համարձակ գաղափարներով ոշտված երիտասարդներին Վահան Շաքարյանը շատ բան ունի առաջարկելու՝ մասնագիտական վերապատրաստումներից ու պրակտիկ դասընթացներից սկսած մինչև բարձր վարձատրվող աշխատանք։ Հանդիպմանը ներկա ուսանողներին հնարավորություն տրվեց ներկայացնել իրենց գաղափարները։ Ոմանք տեղում հանձնարարականներ ստացան, ոմանք էլ իրենց ծրագրերը բանախոսի հետ քննարկելու եւ հետագա քայլերը մշակելու հնարավորություն։ Իլրումը նշենք նաև, որ ամերիկացի մեր հայրենակիցն Արցախ է ժամանել ամենևին ոչ դատարկաձեռն։ Մենք ստեղծում ենք համար առաջի դպրոցի հիման վրա լաբորատորիա, հենց անթաբի եւ անֆոների համար, որովհետեւ բարձր դասարանցիները սկսեն ավելի մոտիկից ճանաչանալու մեր հայկական բրենդին, անթաբին, անֆոնին, սովորեն նրա մասնիկների մասին, թե ինչպես են աշխատում հավաքման process-ին Առաջիկա մեր թողարկումներում առանձին հաղորդմամբ կանդրադառնանք Վահան Շաքարյանի աջակցությամբ ստեղծված դպրոցական լաբորատորիայի աշխատանքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի 9 ամսում Հադրութի շրջանում համայնքային բյուջեի եկամուտների պլանը կատարվել է 88.8%-ով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Համայնքային բյուջեի ծախսերը 2016 թվականի 9 ամսում կատարվել է 79.4%-ով։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահպանման համար նախատեսված 142 միլիոն 940 հազար դրամի դիմաց ծախսել է 115 միլիոն 932 հազար դրամ, բնակոմունալ տնտեսության համար նախատեսված 47 միլիոն 755 հազար դրամի դիմաց ծախսել է 35 միլիոն 465 հազար դրամ, Վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարներին ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները կատարելու համայնքային բյուջեի եկամուտների պլանը տարեկան կտրվածքով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Դարերի պատմություն ունեցող եւս մեկ եկեղեցի փրկվեց կործանումից։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մարտոնու շրջանի խոնոշինակը գյուղում սրբատեղիները ու խաչքարերը, ինչպես նաև գերեզմանակարերի վրա թվագրությունը վկայում են, որ գյուղը դարերի պատմություն ունի։ Գյուղի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Հրայր Շաքարյանը դատելով գյուղի մերձակայքում տնկված սոսանիների տարիքից ենթադրում է, որ ոչ թե դարեր, այլ նույնիսկ հազարամյակ առաջ այստեղ կյանք է եղել բավականին հին պատմություն ունի գյուղը, իմ կարծիքով։ Գյուղի հնագուն լինելու մասին վկայում է նաև հին գյուղատեղը։ Ներքևում գտնվող մի քանի ծառեր կան, սոսիներ են, որոնք հայոց աշխարհում միշտ եղել են պաշտամունքի առարկա։ Բոլոր դեպքերում նա մարդկային ձեռքով դրված է, Այստեղ հնագույն մատուռը կա պահպանվում է հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ խաչաթևերով քարեր կան սա շատ վաղուց գոյություն ունի մեր ազգագրության դասախոսը Սաֆարյան Վարդգեզը միանգամից իրեն ցույց եմ տվել ասել է սա նախաքրիստոնեական շրջանի ինչ որ պատկերներ են նման են Հայաստանի Հանրապետությունը մետ Արագածում Զանգեզուրի լեռներում գտնվող այդ ժառափոր պատկերներին, բայց ես դա չեմ կարող պնդել նախաքրիստոնյական է թե հետքրիստոնյական է, բոլոր դեպքերում հանության օրինակներ են։ Մատուրը չնայած փլվել է, սակայն վայրը մնացել է սրբատեղի գյուղացիների համար, հատկապես տարեցների, ովքեր առանձին երկյուղացությամբ ու հավատով են լցված սրբատեղի հանդեպ։ Իսկ ամիսներ առաջ գյուղում վերանորոգվել է միակ եկեղեցին, որ քիչ թե շատ կանգուն էր մնացել։ Վերանորոգվել է Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Զաքարյանի նախաձեռնությամբ։ Ըստ ամենայնի 18-րդ դարի կառույց է եկեղեցին, ներսում հստակ արձանագրություն կա, որ գավիթն այս վերանորոգվել է 1895 թվականին Բաբայ Եփրեմյանի կողմից ի հիշատակ Ղաղամերի կնոջ Մարգարիտ Եփրեմյանի այդտեղ արձանագրությունը կա պահպանվում է դե վերջերս Արցախ թեմի փող առաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի նախաձեռնությամբ եւ բարերարների օժանդակությամբ վերանորոգչական աշխատանքներ են կատարվել, փոխվել են դուռը, լուսամուտները։ Եկեղեցին վերանորոգվել է պահպանելով իր նախնական տեսքը։ Բելլալալայան այսօր Մարզասերների համար Բրոնզկամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը նախապատրաստվում է նոյեմբերի 14-ից 27-ը Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Առաջնությունում Հայաստանը կներկայացնի 7 մարզիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան, տաքություն։